أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سوره مبارکه انعام سوره مکیه ترتیب نزول پنجاب پنجمین سوره هست که بعد از حوامیم قبل از حوامیم شبعه نازل شده این سوره مبارکه همون اصولی را که در سوره های مکیه بیان میشن توحید و رسالت و معاد بیان میفرماید مناسبت این با سوره مائده در سوره ماعده تردید شرک فعلی و اعتقادی بود لحظا چیزهایی را که برای معبودها نصب کردن الله تعالی فرمود اونها حرامن مثل خنزیر میتا و دم لحظا در این سوره مبارکه هم مسائل و تردید شرک فعلی هست یعنی آن چیزهایی را که حیواناتی را که شما برای غیر خدا نظر میکنید و حرام میکنید لعظا اونها را هم حرام بدانید بیان تحریمات غیر الله اینجا به کسرت بیان شده و اضافه بر آن چیزها این مطلب هم بیان شده است که اینها نه تنها حیوانات را برای غیر خدا نظر می بلکه اینها محصولات زمین را هم برای غیر خدا نازل میکنند و جعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله و هذا لشرکائنا این اینها تجاوزشون خیلی بیشتر هست نه تنها دامها را میکنند بلکه محصولات زمین را که من به آنها عنایت می کنم با من دیگران را برابر می کنم لذا همون دو موضوع سوره مائده تفصیلا در این سوره مبارکه در سوره مبارکه انعام بیان میشه مسئله معاد هم بیان میشه طریقه تبلیغ هم بیان میشه و در پایان سوره خلاصه کرده می شود با قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین دلائل اغلیه برای اثبات توحید که الله تعالی در ذات و صفات و عبادت یگانه هست دیگه کسی حق دیگه کسی شریک خدا نه در ذات بوده است نه در صفات و نه در عبادت چرا وقتی خدا در ذات و صفات و اش یگانه است در عبادت برای خدا عبادتهای مالی عبادتهای جانی برای خدای جل شریک تعیین الحمدلله این سوره هم با الحمدلله شروع شده است و قسمت از اون ترتیبی که ما بیان کردیم در فاتحه این قسمت دوم قرآن مجید هست که با الحمدلله شروع می شود و بیان ربوبیت الهی در این قسمت به کسرت بیان شد همانطوری که در قسمت اول بیان خالقیت الحمدلله همه حمد و ستایش هایی که مشرکین برای معبودان خودشون بیان میکنن اون هم دو ستایش ها به خدا اختصاص دارن چرا به خاطر که او خالق آسمان ها و زمین هست آسمان های بلند و بالا را او پیدا کرده و زمین پهناور را هم او پیدا کرده است و دیگه اینها عالم کبیر هستند و جواهرند جواهر به اون چیزهایی میگویند که قائم به ذاتی هستند و جعل الظلمات و نور و او خلق کرده جعل به معنی خلقه تاریکی ها را و نور را اینها آرازند تاریکی یک چیزی قائم به ذاتی نیست قائم به غیر نور هم یک چیزی قائم به ذاتی نیست بلکه قائم به غیر هست اینها را میگویند آراز اللہ تعالی ہم خالق جواہر جواهر اور خالق آراش. ہیں ثم الذين کفروا بعد این ثم استبعادی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین را و آسمان های بلند بالا را و ظلمات و نور را الله خلق کرده لیکن این انسان ها چقدر بے انصافن که با این پروردگار عظیم و خالق عظیم دیگران را برابر کنه ثم عادی معنیش اینه با وجودی که الله سبحانه و تعالی در ذاتش و در صفات و در کارنامه یگانه هست اینهایی که کفر کردن و اینهایی که انادن حق را کردن با رب خیش با مربی خیش با اختیاردار و مالک خود یعدلون دیگران را برابر می کنن خیلی واقعا ظلم هست در چی چیز برابر می کنن؟ در عبادت در طاعت همان سجده ای که برای خدا انجام میدن در مسجد وقتی به قبر یک بند خدایی میرسن اونجا هم سجده میکن آن رکوی را که برای خدا انجام میدن در مسجد وقتی به یک قبر امام و بزرگواری میرسن لحاظ به فاصله دهها صدها متر در حال رکو میرن چقدر ظلم از خدای عزا جل می فرماید اون نظری که تنها باید برای خدا میدادند در این نظرها دیگران را شریک کنن این نظر فلان امام و فلان ولی و فلان زیارت الله تعالی میگه در پیدا کردن زمین و آسمان و خلق ظلمات و نور الله یگانه هست هیچ نبی هیچ ولی و هیچ مخلوقی با خدا شریک نبوده عجب ظلمی که این انسان ها می کنند ثم الذین کفروا بربهم یعبدون با این همه دلائل واضح و روشن اینها با رب خود با مالک و اختیاردار خود دیگران را برابر میکنند برابری سرورانگرانی در عبادت هست برابری در ذات و صفات نیست یک سری صفاتی که برای خدا اختصاص دارن اونها برای دیگران اعتقاد میکنن الله حاضر ناظر غیبدان سمیل کل شیع بسیر لکل شیع علیم بکل شیع اونها فکر میکنن که غیر خدا هم هر جا حاضر هر جا ناظر هر جا شنوائے هر جا بینا این دیگه واقعا با رب دیگران دارن برابر میکنن ربی که در پیدا کردن این کائنات یگانه هست هیچ کس خدا را قبول داره در خلقت زمین و آسمان و خلق ظلمات و نور خود ابو جهلها همه اعتراف کردن که الله تعالی شریکی نداره لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم باز عالم این عالم کبرا بود کبیر عالم صغیر هو الذی خلقکم من طین اللہ اون ذات عظیمی هست که همه ستایش و اختصاص دارن که شما را به وجود آورده از گل به واسطه حالا بگاه دل به واسطه شما ماده بعید ما گله خاک گل میشه از گل مواد غذایی تولید میشه غذای موادی هضم خورده میشه هضم میشه خون میشه بعد خون نطفه میشه از نطفه دیگه همه قبول دار نطفه ازی تولید میشه از, غز... از خون خون ازی تولید میشه این از غذا و غذا چی تولید میشه از گل و خب گل از در اصل خاک خدایی که شما را از گل خلق کرده با او میرید دیگران را در عبادت شریک میکنید باز فیصله کرده است قیامت صغرا اصلا تاریخ مرگ را برای همه شما شما را هم خلق کرده و بعد همون خدا تاریخ موت شما را تعیین کرده کما فیصله کرده اصلا تاریخ مرگ شما را تاریخ موت شما را شما نه خود به خود پیدا شده ای و نه همینطور اتفاقی میمیری تاریخ مرگ شما هم پیش شده من مات فقط قامت قیامته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن هر که بمیرد قیامت که او برپا شد، از همون مرگ شروع قیامت قیامت از جای دیگر نیست از همین جا که اسرائیل می آید ملک الموت می آید دیگر حالات قیامت از همینجا شروع یا با کهر و زهر میان یدربون وجوههم و ادبارهم یا میان اهل علیهم الملائکت الله تخافوا ولا تحزنوا با سلام و با اکرام و با اعزاز او فیصلہ کرده اجلا تاریخ مرگ شمارا همان ذاتی که شما را خلق کرده تاریخ موت شما را هم تعیین کرده و اجل مسما عنده او تاریخ مقرر قیامت هم نزد خدا هست اجل و یعنی تاریخ معین قیامت که قیامت کبرا برپا می شود لازم مرد قیامت صغرا گفته شده اجل و تاریخ مکرر شده برای قیامت کبرا اون هم نسل خدا غیر از خدا دیگه کسی نمی داند حتی که اسرافیل هم نمی داند چه لحظه قیامت برپا میشه ثم انتو بعد این ثم استبادی با وجود همه دلائل که شما را از خواب خلق کرده سبحان تاریخ موت شما را معین کرده و بعد اون تاریخ عظیم قیامت هم نزد او هست با وجود این همه دلائل اغلیا اغل شما باید تسلیم می شد که اون خدایی که از خواب از نطفه از خون این انسان گویارا را آفریده زیاد مدت طولانی هم طول نمی کشد نه ما در شکم مادر حضرت مولانا صحیح سالم به دنیا میره با تو چشم بینا و گوش شنوا و زبان گویا همین که به زمین می آید چون انسان امتیازش نوت کرد ای شروع به نوت به صورت گریه می آب میخواهد گریه میکند نان میخواهد گریه میکند هر چیزی که میخواهد او گریه میکند او میخواهد که باید باز بشه و راحت بشه هم شروع به گریه میکند با وجود این همه دلائل واضح و روشن ثم انتم تمترون شما شک و تردید در حشر خود دارید در قیامت و در معاد دارید عجب انسان های هستید پوست کلوب و از عقل صحیح کار نمیگیرید هو الله فی السماوات و فی الارض خبر داری که الله تعالی خالق آسمان و زمین و ما بین هما و خالق آسمان شما و خالق ظلمات نور هست او معبود هم در آسمان ها هست اوست الله یعنی معبود هم در آسمان ها او معبوده همه پرشتگان که در آسمان او را پرستش می کنند او هم در زمین معبود حق است و بس همان طوری که در خالقیت این اشیاء در خلق الله شریکی نداشته در عبادت و تزرونی هم شریکی نداشته هو الله او هست الله یعنی متصرف معبود در آسمانها و در زمین سبحان الله او متصرف و معبود در آسمانها و زمین هست خب خبر توی آسمان ها و زمین که او را عبادت می کند که او را نیایش می کند که او را ستایش می کند که او را تاریخ می کند خبر هم هست میگه بله یعلم سرکم و جهرکم آن اسرار شما را هم میداند شما در سر شکار میکنید اون هم میداند جهرکم جهر و شمارا شما را هم میداند و یعلم ما تکسیبون او کاملا میدانن خصوصا شما چه کسب میکنید مردم خوابن چهار نفر آمده برای چل زدن او خبر دارن الله بہت وی ویعلم ما تکسبون اونها که چرت میزنن سر در شاید عجشون بیشتر باشه چرا؟ فشار در وجود آنها بیشتره رسول پاک صلی اللہ علیہ فرمود یک ماهر قرآن خوب اون که ماشاءالله فضیلتش ما کرامه بله کسی که قرآن بلد نیست میخانه و یتعتعتو تو فلهو اجران تا علا راحت بخوابی چرت نیست نه بابا چرت نزنی اونهایی که بیدارن پیغمبر فرمود ماهر قرآن مقام خیلی بالای دارد ما برره هست و فلان و فلان یکی اونی که میخاند و یتقاعتا و اجره یکی ادره قرآن میخاند اونم اجر خدا بهش میده و بعض دیگر مشکت تحمل میکنه هم بهش یک اجری که میده نیست که اون ماهر قرآن عقب مانده نه؟ با اونه که شانی خیلی بلند و بالا دار اونهایی که بیدارن اونها دیگر فکر نکنه که ما دیگه عقب ماندیم ما هم بخوابیم نه بابا اونا شان بسیار بلند و بالایی دارن و یعلم ما تکسبون بالخصوص امیدانه شما چه کسب میکنید خوش به حال شما الله تعالی شما را استخدام کرده در این کلاس ما نمیتونیم با هیچ زبانی و با هیچ مغزی از این نعمت عظیم خدا تشکر کنیم و ما تاتیه من آیت اکنون وجود این همه دلائل باهر و ظاهر نمیاد پیش این انسانهای پوستکلوف هیچ نشانی تکوینی و تنزیلی آیه منا نشانی او تکوینیه که همه عالم و کائنات یا تنزیلی این آیات قرآن القرآنی آیات ربنا الا کانو انها موردین مگر این کودنها و از اون آیات الهی مرتبا اعراض می کنند هیچ تدبر نمی کنند شب سیاه می آید روز روشن می آید فصل بهار می آید فصل تابستان می آید فصل معتدل نه ماشاءالله سرد نه گرم دو فصل معتدل بهار و پاییز می آید این پست کلوب در تمام این آیات به توجه می گذرد گاگه یک انسان در گرما تحمل دارد شدت گرما خدا می آرد یکی در سرما تحمل دارد شدت سرمارا میاراد می یک انسان آن که طبیعت معتدلی دارند برای اعتدال دو فصل معتدل می آراد اصلا نامتوجه دنی شود این پسر های گوناگون برای چی می آیند همین اعراضی که دارند توی همین اعراض مست و هستند. این آیات قرآنی خانده می شوند تلاوت می شوند بازم می بینی این بر سر خبرها مثل کدب تجمع می کنند ثم ما تأتیه من آیت من آیات ربیم الا کانو عنها معرضین اینها از این آیات تشریح و تکوینی کاملا اعراض دارند تدبر و تفحص ندارند اینا فکر نمی کنند که این چهار فصل برای چی می آید این ماهای مبارک رمضان رمضان و ذلقاد و حج و محرم این ماهای قربش برای چی آمدن اینا برای چی آمدن تو چرا گذشتن هیچی نمیدانند این کودن های دنیا از تمام این آیات بدون تدبر و تفحص و نتیجه گیری دارن میگذرن اعراض اعراضشون اصلا تاثیر نمی کنه نه فصل جنستان برای اینها تاثیر دارد نه تابستان نه رمضان نه غیر رمضان برای این کودن ماه مبارک رمضان و ماه زیبای حج محرم هیچ فرقی ندارد الله مرتبه ثانیه درجه تکذیبت فقط کذبو بالحق درجه اول ایران درجه دوم در درجه دوم فقط کرده به حق، این حق را که بسیار واضح روشن تکذیب کردن یعنی قرآن و پیغمبر را اینها تکذیب کردن هنگامی که این حق یعنی پیغمبر و قرآن آمد پیشینا پس او فیاتین انباو ما کانوی استادیون سمره تکذیب را قرآن بیان ان قریب میاد پیش اخبار اون عذابهایی که بودن اون عذابها را در زندگی استعدام اسلامی کردن، چه عذاب ما را خدا زیر رو می کند اللہ تعالی اخبار ما کانو بی یستازیون ان قریب می آید صحبت فسوف یاتیهم اخبار اون عذابهایی که بودن اون عذابها را در طول تاریخ استعظامی کردن و مسخره می کردن هم عذابهای دنیا برای انسانیت هم عذابهای آخرت و کفار همیشه عذاب دنیا آخرت تمسخر نمی کردن فاتنا بما تعدنا در میدان احد ندیدی اولین کسی که آمد در میدان گفت کیه که خدا او را با شمشیر من ببرد در جنت یا من را با شمشیر او ببرد در جهنم کیه حضرت آمد به میدان گفت منم یا خدا با شمشیر من تو را به جهنم میبرد یا با شمشیر تو خدا مرا به جنت میبرد منم او مسخره کرد حضرت علی رضی الله تعالی عنہ افتخار کرد که بله اعتقاد ما هم همینه کافر با شمشیر مومن به جهنم میرود و سبحان الله مومن با شمشیر کافر به جنت میرود او استعدام مسخره کرد که شما چنین اعتقادی دارید اگر بمیری جنت میری و اگر ما بمیریم جهنم میریم حضرت علی احساس نکرد که ما را مسخره میکنه گفت بله بله اون منم یا خدا من را با شمشیر تو به جنت میبره یا با شمشیر من خدا تو را تو جهنم میبره لیکن حضرت وقتی آمد میدان حمله ای که کرد با اولین حمله یک پاش خط کرد او چنان ضربه خورد و افتاد به زمین که تمام شرمگاهاش هم ظاهر شد و لانت بوده لحظ لحظ شد میخواد شمسیر دیگر گفت به خاطر خیشاوندی و همون خدا مرا بگذار حضرت عقب کشید دیگر دوستان گفتن چرا شمشیر دوم را وارد نکردی بر فرق راستی و که کارش تمام بشه گفت دیدم که لغت شد و خیشاوندی و خیشاوند حضرت علی بود خورشی بود عثمان ابن عبی طلعه تقریبا همینطوری نامی داشت این دیگر گفت من به این خاطر بگه من حیا شرم آمد ضربه دیگر نزدم لختی او را دیدم شرمنده شدم سبحان الله حیا حائل شد بین خاطر الله تعالی فرمود سوف یعطیهم انباء ما کانو بیا صحبیون تخلیف دنیاوی الله تعالی تقریب شبه که تنها از عذاب ترس شما فقط مارا مثل که بچه ها از اشیا می ترسانن این که شاید تو شما ما از این مردم از عذاب چرا می ترسانی کجای بابا عذابی کجای تشکیلاتی اللہ تعالی میگه برید در زمین نگاه کنید که چقدر متمردان را من هم در دنیا داغون کردم علم یارو آیا نگاه نمی کنن چقدر حالات کردم قبل ها من کرنین از ملت در کرنه هر, هر صد سال یک کرنه ذکر کرم مراد اهل کرنن چقدر من حلاق کردن قبل دینها ملت را در کرنه چنان ملت هایی فی الارد من قدرت جسمانی و مالی به آنها داده بودم در زمین هم قدرت مالی داشتن هم قدرت جسمانی داشتن بگون مقدار من آنها را قدرت قدرت داده بودم که مالم نمکن لکن من قدرت ندادم شما را نه جسم شما اندازه آنها طاقت دارد نه قدرت مالی شما به آنها میرسد اون با قدرت های مالی و جسمانی مجهرشون کرده بودم من قدرت داده بودم آنها را در زمین به اون مقدار ما مراد اون مقدار که لم نمکن لکن من شما را قدرت و تمکین ندادم در مال و جسد و من پرستادم فرستادم بر آسمان را باران را بر سران هم مدرارا پی در پی باران تر بران همی میباری لحظه کشاورزی آنها پیش رفته بود دامداری آنها پیش رفته بود قدرت مالی آنها از هر حیثیت صحیح و سالم همش توی گلستان و توی کشمیر زندگی می کردن الله سبحانه و تعالی و مدرارن من باران بر آنها و جلن الانهار تجری من تحتهم اور قرار داده بودم من نهرها از این باران که در چهار فصل بفرمان آنها جاری بودن زیر باغ آین ها تخت ها این انهار جاری بوده من تحتیم از زیر درختان و و مکاناتان ها لذا وقتی آنها تمرد کردن فاحلکناهم بذنوبهم همه اینها را حلاک کردن به سبب گناه آنها بزرگترین گناه کفر شرک استهزاء قیامت استعداد رسول من را برباد کردم و انشانا من بعدیم قرنا آخرین او خب پیدا کردم بعد از آنها ملت های دیگر بردم سر اون کارها و در اون مزاره و در اون امکانات حقیقت همینه ما به صد سال دویست سال برگردیم چه کسانی بودن مالک این باغها چه کسانی بودن مالک این مزاره چه کسانی بودن متصرف در این کشورها بریدم چه کسانی متصرف بودن صد و صد سال قبل و در افغانستان در امریکا امروز از اون متصرفین خبری نیست هر متصرف همه الله تعالی میگه من بردم پناه کردم و انشانا قرنا آخرین الله جواب سوال سوال سوال اول جواب شمی میگفتم از زبانی این کتاب را قبول میکنیم که مکتوب در اوراق رو تحریز داده میشه برید از آسمان لن نؤمن لرقیتا حتی تنزل علینا کتابا نکره برو از آسمان مکتوب کتاب دیا تا ما برای ما خدا سپارش میکنن نام بگیر ابو جال قبول کن کتاب نامه مکتوب اللہ سبحانه و تعالی میفرماید اگر ما کتاب مکتوب هم به اینها بدیم اینها هم با دست خود دست بزنند با چنان عناد دارند که میگن ما این شهریه و ما مسهوری ما فکر میکنی به دست ما کتابیه اللہ تعالی میگه اینقدر اینها عناد دارند اگر من کتاب مکتوب را به دست اینها بدن اینها هم با دست لمس بکنن حالانکه میشنون این کتاب را با گوش اگر کتاب مکتوب هم به دست این باشد بازم میگن که ما سحر و جادو کرده میشیم این سحریه و این جادوی ما مسئولی ما فکر میکنیم به دست ما کتاب اینقدر در این حال ناده ای پیغمبر شما چرا ناراحتی کتاب مکتوب داده نمیشه اگر من نازل کردم بر شما پیغمبر کتاب را در کاغذ ها و اوراق پس اونها همین کاغذ و اوراق ها را مس کردم باداش فورا میگفتن کفار انادی که نیست این کتابی الا سحر مبین مگر یک جادوی ما فکر به دست ما کتابی در حقیقت ما مشهوریم سوال جواب سوال دیگر سوال کردم چرا فرشتہ بر این پیغمبر نمیان که فیکون هو نذیرا چرا فرشتہ با این پیغمبر نمیان که اون ها همراه با پیغمبر نذیر باشند این پیغمبر هم تبلیغ کنه و تهدید کنه و انذار کنه و فرشتہ هم تبلیغ کنند و تهدید کنند و انذار کنند الله تعالی میگه عجیب انسان هایی وقالو گفتن لولا انزل علیه ملکون چرا بر این پیغمبر فرشته نازل کرده نمی شود که اون فرشته همراه با این پیغمبر مبلغ و نذیر باشد فیکون ما هو نذیر جز هیجرا و و دیگه اون فرشته همراه با پیغمبر مبلغ و نذیر باشد الله تعالی میگه فرشته برای دو هدف میگه من فرشته به فرشته مینا قبول نکنه اینا را برباد میکنم هر آدن فرشته کار مشکلی نیست فرشته را من بپرستم اونا قبول نمیکنم فرشته را که ببینم این زهره اینها میترکه و جان میدن کارشون تمام میشه فرشته را به صورت اصلی به پرستم کار اینها تمام میشه مگه اینها میدانند اون فرشته را با اون قامت و با اون مهیبی که فرشته دارد ببینن اینها جبرئیل و با صورت اصلی که ببینن فورا اینها مات نشندو و کارشون تمام تمامه فرشته مگر قابل تحمل که اینها ببینن فرشته که با صورت اصلی که این کی خدا به قدرت داده شهامت داده زور داده طاقت داده کوهارت با یک فر بلند میکنم تا آسمان اگر من فرشته را به صورت اصلی بپرستم قاریم ها تمام تمام ولو نزلنا ملکن اگر ما نازل کنیم ملک را به صورت اصلی تو فیصله کرده می شود امر زندگی اینها اینا یک ذره بعد از نزول فرشته مهلت داده نمیشن یعنی اینها سکته می یا فرشته به صورت عذاب فرشته به صورت عذاب بیاد همکار اینها تمام فرشته به صورت اصلی بیاد همکار اینها تمام فرشته را من نمی برستم که کم از کم اینها شاید امروز بردا عقل کنه بیان سر را باز اللہ تعالی میگه اگر من فرشته را بپرستم به صورت اصلی که کار اینها تمام یا عذاب میده یا خود اینها زهرشون میبره که مات میشه تمام تمام و اگر من فرشته را به صورت انسانی بفرستم به صورت انسانی تو باز بر اینها مشکلی میشه اینها بین انسان و بین فرشته چه فرقی میکنن مثلا برای اینها مشکلتر ملتبستر مشتبهتر خواهد شد از این هم بیشتر که الان شما انسانید و از نوع آنهایی هستی و از جنس آنها هستید گرسنگی و تشنگی و خستگی و ماندگی و نیاز به خانه و کاشانه و زن و فرزند و همه این چیزها را شما میدانید فرشته میداند خستگی یعنی چی فرشته خسته نمیشه اینا بگه ما خسته ایم و گرسنه ایم فرشته تشکیف میده گرسنگی چه پشاری دارد و خستگی فرشته چی دارد نمیداند فرشته را من به صورت انسان بفرستم باز مسئله بر اینها معماتر مشکلتر مشتبهتر میشه ولو جعلناه اگر من اون فرشته قرار بدم فرشته اون چیزی را که اون ملک را من ملکی قرار بدهم بشری به صورت بشر تو البته قرار میدم اون فرشترا صورت مردی او ملتبس میکنم بر آنها آنچه که اکنون نها در التباسن یعنی مثلا بر آنها مشتبه میشه بر آنها مشکل میشه اونها بین انسان و فرشته چطور فرق میشه فرشته به صورت مرد میاید یا فرشته خدا برای نسبت صورت زن میاد یا فرشته به صورت نوجوان میاد وقت فرشته ها به صورت امراض نامده بوده در خانه لوط علیه السلام و این چشم کوران و اینها به عنوان انسان اینها را مورد حمله قرار نداده من اگر فرشته را به صورت انسانی زنی یا مردی می فرستادم مثلا بر اینها بشتر مشتبه می فکر میکرده انسان یه حمله میکرده پر استقار اینها را تمام میکرده اون صورت زنی بصورت صورت مردی تو باز بر اینها ملتبس عجیب انسان هستن اگر من اون فرشته ها اینها درخواست میکنم ملک را قرار دادم، رسول اگر اون فرشته من ملک و رسول قرار میدادم تو لجعلناه رجلا من را قرار میدادم به صورت مرگی او باز ملتبس می کردم بر سنانا آنچه که اکنون اینها در اشتباهن لربسنا نه مشتبه می کردم لبس به معنی خلطه و مخلوط کردن و مشتبه کردن من مشتبه می کردم بر سر اینها اون پر اشتراک اکنون اونها در لبس و اشتباه هستن مثلا برای آنها مشتبه می شود. به وجه اشتباه ایمان نمی آوردن. اهل عرب در محاوره اینطور می گویند که نوشت الامر علی القوم اشتبه الامر علیهم امر برای آنها مشتبه شد نوشت الامر علیهم منشی علی القوم اشتبه الامر علیهم ملتبه شد برای آنها خلق شد مخلوق شد خلاصه پیغمبر گرامی تسلی برای پیغمبر اینا خیلی ناد دارن من پرشتر به صورت اصلی بپرستم کارشون تمامه به صورت پرشت انسان بپرستم باز هم بر اینها ملتبسه اینها میگه انسانیه کجا میگه پرشته و نعوذ بالله زنی باشد حمله میکنن نوجوانی باشد حمله میکنن پیر مردی باشد لگتی هم میزنن یه خالی میدن پس اون پرشتر آیا کنن پرشتر کاری نرد میکنن باز الله تعالی به پیغمبر تسلی میداد اینها اناد دارم پیغمبر تنها نیست شما را استهزاء و تمسخر میکنن ولقد استهزئ برسول من قبل به تحقیق استهزاء و تمسخر شد به پیغمبرانی که قبل شما بودن ثمر استهزاء فحاق بالذین استسخروا هم، پس نازل شد بر آن قومهایی که تمسخر میکردند بیارا ما کانوا به یستهزئون اون عذابی که را مسخره میکردند انبیا را به عذاب تعریف میکردن، همون عذابی که او را استهزاء میکردند نازل میشد قل سیرو فی الارض تخفیف بری سیر کنی در زمین و چشمان هم باز کنید نگاه کنی چه نتیجه تکلیف کنندگان دلیل توحید عقلی دو علا سبیل اعتراف من الخاص اون دلیل توحید عقلی یک بود الذي خلق السماوات والارض جعل ظلمات من نور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلق من طين اون دلیل عقلی اول بود این دلیل عقلی دو بود. لیکن علا سبیل اعتراف من الخصم اصطلاحات شما خاندید قبلا بگوی پیغمبر برای چی کسی هست آن که در آسمان ها و زمین خلقن ملکن مالکی مالکیان قل لله اول هم سآل کن بعد بده جواب یعنی با این جواب با شما کسی مخالفت ندارد تمام ما فی سماوات و ما فی الارض خلقن ملکن عدیدن به خدا اختصاص دارد با این همه امکانات و قدرت که از الله سبحانه و تعالی ما فی السماوات و ما فی الارض مخلوقا مملوقا عبیدا لیکن الله تعالی لطف کرده کتب علی نفسه الرحمه الله لازم کرده این بشارتیه بر ذات عظیمش رحمت را برای کی برای آنهایی که طائبین من الشرک خدا بر ذات خودش فرض کرده رحمت را برای آنهایی که از کفر شد توبه می کنند لیجمعنکم الى یوم القیامه و ثمره این رحمت روز قیامت ظاهر میشه حتما جمع میکند شما را روز قیامت الى به معنی فیه در روز قیامت لا بفیه، فیه شکی در بکوی قیامت نیست مبتدا ہے از اینجا الذین روز قیامت به دو دست میشن آنهایی که در خساره انداختن خیشدن را چطور انابت نکردن از قوت عقلی کار نگرفتن فهم لا یؤمنون اونها ایمان نمیارن اینا واقع خود را در احسن داستن یعنی انابت نکردن از قوه عقلی کار نگرفتن اینها در خساره در خساره قرار میگیرن این دلیل عقلی سبور له ما سکنا فی و نار به خدا اقتصاص دارن مخلوقاتی که آرام میگیرن در شب سبحان الله اینها میگه زمانیه اونها در شب آرام میگیرن و نشرف نهار و در روز به حرکت در میآیند تمام آنهایی که شب آرام میکنن و روز به حرکت میان به خدا اختصاص دارن مخلوق خدا هستن مملوک خدا هستن عبید خدا هستند همه مخلوقات یعنی انسان ها در شب آرام میگیرن به طور اکثریت کمینه و روز به حرکت در بیان اینها مال خدا هستند لهو ما سکن فی اللیل و النهار این و نهار نشرف نهار است سکن فی اللیل و نشرف نهار بکرینه هو الذی جعل لیل سکن و النهار نشورا از قبیل اللفتها ما باردان خلقتها طبلا ما ان بارد ما ان بارد این اصول عربی هست و گرامی که یک فعل را ذکر میکنن و فعلی که رقیب آنها صورت ذکر نمیکنه در زبان عربی فرق بین خوردن و نوشیدن اگر کسی بگه اکل الماء قابل خندیدنه نمیگه اکل الماء در زمان ما تو فرق نکن آبی وار کو نانی وار لیکن در عربی خیلی فرق ہے اکل الطعام و شرب الماء فرق دارد فارسی هم الان همه چیز را خوردن میکنه و هو السمیع العلیم او سمیع ای یسمن نداء المحتاجین او صدا و ندای محتاج ها را میشنود العلیم حاجات مسترین را میداند سبحان الله قول بگو پیغمبر اینجا طریق تبلیغ طریق تبلیغ بگو پیغمبر بینا اغیر الله اتخذ ولیا حمزه استفان انکاری آیا غیر خدا را من کارساز قرار بدم ولی بمانه کارساز متصرف متولی امور اغیر الله اتخذ ولیا آیا آية غیر خدا را من ولی قرار بدم اون خدایی که فاطر سماوات والارض آیا آية غیر خدا را خدایی که پیدا کننده آسمان ها و زمین هست و هو یطعم او تمام کائنات را میدهد تعام و رزق ولا یطعم از هیچ کسی تعام و رزق نمیخواهد این خدا را که فاطر سماوات و الارض هست و هو یطعم و یطعم من غیر این خدا را ولی و کارساز قرار بدم عجیب انسان شما هست حقیقت ظلم نیست مگه انبیاء و اولیاء پیدا کننده آسمان و زمین رزاق است که پیر رس میدن یا خودشان مطعوم و مرزوک خدا بوده خدا به آنها رس داده خدا به آنها طعام داده عجیب انسان های هستی خلاف عقل حرف میزنی من دعوت میدهید که من هم برای خودم یک مشکل گشایی مثل شما درست کنم کسی را تو هیچ نقشی در حیات من در ممات من در مسکن من در سکت من ندارد زمین مسکن من، آسمان هم سکت بالا سر منه اینها در مسکن من اینها در سکت من هیچ نقشی ندارند باز در اطعام شب و روز من هم اینها نقشی ندارن. قل بگو پیغمبر غیر الله اون اللهی که فاطر السماوات و الارض و یتم و ات یتم اتخذ ولی یعنی هرگز من دیگه کسی را ولی کارساز مشکل گشا عادت روا فریاد رس داد رس دهنده ده نمیدانم قول دو ای پیغمبر طریق تبلیغ اینی انی تو ان اکونا شما من میگید که من بیا املات و عزات را هم تعظیم بکنم اونجا هم بیا سجده کنم اونجا هم نترویدم حالانکه به من دستور داده شده که فقط برای رب تسلیم شد من از خودم اختیاری ندارم من مامور معذور رب العالمینم قل بگو بینها عمر تو ان اکون اول من اسلم به من دستور داده شده که من اول کسی باشم که برای خدا تسلیم بشم و قیل لی بعد از دعا این کلمه را حتما مقدر کنید و قیل لی و به من گفته شده است که لا تکونن من المشرکین نباش از شرک کنندگان از این من در عبادت در ندا در تضرع در عاجزی در سجده در رکوع در نظر و خیرات دیگران را شریک می کند ای پیغمبر تو از اینها نباشی وَقِيلَ لِي لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ہرگز هرگز نباشه محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو از شرک و نندگان اون آئی کی باون دیگران را در عبادت شریف میکنا نه اعتقادا نه عملا تو از اونها نباشه من اگر حرف شما را بردارم برم همین آستان آرا و این باستان ها و این اتباط را سجده کنم برای آنها نت بدم آنها را تواب کنم آنها را نیایش و تضرع کنم من از عذاب خدا گفته من دیگه عذاب میدم این انسان را من از عذاب خدا میکشم قل بگوی پیغمبر اینها طرق تبلیغ هست انی اخافو من می ترسم اگر نافرمانی ربم را بکنم بنویسید به عبادت غیری که غیر او را عبادت کنم اگر من مخالفت و اخیان رب را بکنم من می درسم عذاب یوم عدیم از عذاب روز بسیار بزرگ من نمیتونم من حق ندارم کیفیت عذاب من و یوم دین هر کسی که دور کرده شد او هر کسی که عذاب دور کرده شد از او اون روز عظیم یوم ایبین روز بسیار عظیم تو فقط رحمه خدا بر او رحم کرده است و ذالک الفوز المبین نجات از عذاب یوم عدیم کامیابی بسیار بزرگ است آن هم برای موحدین نجات از عذاب یوم عظیم برای موحدین این فوز بسیار بزرگی ہے ذالک اے نجات از عذاب یوم عظیم الفوز المبین کامیابی بسیار بزرگ است آن هم برای موحدین نصیب می شود این طریق چهارم من غیر خدا را کارساز درست کنم که نه اختیار نفع من را دارم نه اختیار درش من را دارم مالک نفع و ضرر من الله است این یمسسک الله ذرین خوب متوجه باشید مسلمان اگر مس کند شما را ای پیغمبر خدا به ضرر یعنی خدا به شما ضرری برسانه تو فلا کاش فلهو نیست دور کننده و زائل کننده برای اون زور غیر از الله پس ضرر دهنده کاشف ها ضرر دهنده او کاشف و در الله هست ایم سسک الله به درین اگر برساند خدا به شما ای پیغمبر تو فلا کاشف له الله دور کننده برای اون ضرر نیست غیر از الله و اگر برساند به شما الله تعالی خیر را فوالا کل شیء قدیر او بر هر شیء قادر است لذا فلا راد لفضله جزاء مقدر اگر خدا به شما خیری برساند این یمسک الله به خیر تو فلا راد لفضله هیچ رد رد کننده برای فضل خدا نیست چرا بوالا کل شین قدیر او بر هر شی قادر ہے ہم حدی نمی بگیرد و هو القاهر او غالب از بر بالای بندگان خودت به اعتبار قدرت او قاهر قاهر به معنی قادر مقتدر توانا او قدرت دارد بالای بندگان خودش او حکیم و خبیر است شان علمی خدا او حکیم دانا هست و خبیر است از احوال و بندگان خودش خبر دارد حکمتش هر چی تقاضا کند وارد میکند برای یکی حکمت تقاضا میکند ضرر بدهد برای که حکمت تقاضا میکند که خیر بدهد درسته یا نه حکمت دکتر تقاضا میکنه شکم کسی را پارا کند او پارا میکند او شکم را پارا میکند برای خوبی الله تعالی هم دادای ضربه میزند در خیر بندر در در ضربه میبیند الله تعالی آفیت دهد گادای خیر میرساند خیر بندر در خیر میبیند او حکیم و خبیر است در دلها نه نه سمر دلال نے قل ایو اکبر شہادت شہادت خدا ہمیں ہے و زار اللہ مطعم اللہ خالق زمین و آسمان اللہ این شهادت اللہ بود بگو ایو شین اکبر شهادت چی چیزی بزرگ ترستت نظر شهادت کل الله بگو الله تعالی هست از همه چیز الله الله شهید بینی و بینکم الله گواه است بین من و شما الله گواه است که من رسولم و من شما را دین به دین حق دعوت میدم و الله هم شهید است که شما اهانت میکنید و قبول نمیکنید و اویه الی هذا القرآن الله شهید از بین من و بین شما و شهادت الهی که اویه الی هذا القرآن سبحان الله وحی کرده شده جان من این قرآن تا شما را کنم دا این قرآن از عذاب خدا لانذرکم بهی من آگاه کنم شما را از عذاب خدا خبردار کنم بواسطه این قرآن و من بلغ و هر کسان قرآن را که این قرآن دانها میرسد من همه و همه شما را از عذاب خدا آگاه کنم من پیغمبر جهانی هستم تا که خبردار کنم شما را با این قرآن و آنهای را که این قرآن به آنها میرسد تا قیامت سمره دلائل دلائل اغلیه نغلیه اللہ سبحانه و تعالی ذکر کر برای اثبات قیامت توحید حتما اللہ تعالی سمرے ان دلائل اربعہ ذکر میکند اینکم لتشردون چهار دلیل اغلی و چهار دلیل طریق تبلیغ اللہ تعالی میگه آیا شما آیا تحقیق شما گواهی می دهید که انما الله آلغتا اخرى با خدا معبودان دیگری هست آیا شما گواهی می دید بعد این دلائل واضح روشن زمین و آسمان را خلق کرده شما را خلق کرده شما را رزق میده آیا شما شاهدی میدی که انما الله آلغتا اخرى با خدا معبودان دیگری هستن دادرس و قریادرسان دیگری هستن مشکل گشاهای دیگری هستن خود بگو بینها که من پیغمبر گواهی نمیدم اگر شما احراقی کنید و گواهی بدید من گواهی نمیدم قل بگو بینا انما هو اله واحد این پیدا کننده آسمان آزمین ظلمات و نور پیدا کننده شما فهمیدید این ذات الاله واحد معبود یگانه دیگه معبودی وجود همانطوری که دیگه خالقی وجود ندارد دیگه معبودی هم وجود همانطوری که دیگه ربی وجود ندارد دیگه معبودی وجود ندارد و اننی بریم مما تشرکون و من پیغمبر بیزارم از آنهایی که شما با خدا شریک میکنید من کاملا بیدارم بیزارم بیدار نه بیزار بری و بیزارم از آنهایی که شما با خدا در عبادت شریک میکنید من هیچ تعلقی به آنها ندارم صدره الذين آتيناهم الكتاب آنائی کی من بیانا کتاب دادم یعرفونه کما یعرفون ابناءهم میشناسن این پیغمبر را شناسایی دارند از این کلمه توحید یا از این پیغمبر شناسی که میشناسن بچه خود را آنهایی که خاسر در خساره انداختن جانهای خود را فهم لا یؤمنون باوجود وجود شناخت و معرفت پیغمبر ایمان نمی آرند عجیب انسان های پوست کروپی قوت خود را در خسار انداختن یعنی از قوت عقلیه و انابت کار نگرفتن اینا ایمان نمیارن چه کسی ظالم تر از زجر دیگریه اتان انسان که احترام کنن بر خدا دروغ را خدا دروغ میشن او قدب به آیاتی یا تکذیب میکنن آیات توحید و رسالت را انه لا یفلح الظالمون اونها که بر خدا دروغ افترا میکنه سبحان الله این روزها اگر شما تدبر بکنید چقدر دروغ پردازی در جهان خصوصا نسبت به خدا یهودی ها بر خدا دروغ میگن مطارا بر خدا دروغ میگن اهل بیدت هم بر خدا چقدر دروغ زیاد میگنن دروغ باقی دروغ باقی یک خدا بگردن این آیات بزند که این آیات ملکوتی را تدبر و تفحص کنند همه درو همه درو سبحان الله کسی کسی میفهمد که با دروغ میگن کسی قرآن فهمد کسی که سنت را بفهمد داند که چقدر دروغ پردازیه سماعون للکذب علی للسکر همه افسانه ها نسبت به اولیاء و انبیاء میگویند سبحان الله که دیگه الذين كفروا انفسهم قوم لا يؤمنون چکه ظالم تر سزانا کی افترا میکنن بر خدا دروغ را یا تکذیب میکنن آیات توحید و رسالت را تحقیق شان این رستگار نمیشون در آخرت ظالمین یعنی این مفترين و این مکذبین آیات هرگز کامیاب نمیشوند و یوم نشرهم جميعا تحقیق روزی که من اینها را حشر تمام تمام را حشم کن ثم نقول و بعد من میگویم برای تکبیر مجرمین توبی خان یا بلواسطه یا بلا واسطه توبی خان من بینها میگم بکیه به کیا به با خدا در عبادت دیگران را شریک کردن اینا که خواندن اولیا را اینا که خاندن را اینا که مجسم و بطارا را این را من میگویم این شرکاکم الذین کنتم تدعمون کجا شریکان شما شما فکر می کردی شما بودی گمان می کردی تز عبود از افعال قلوب متحدی بدو هر دو اینجا محدود. کجا هستند آنهایی که بودی شما گمان می کردید آنها را اکم شما گمان میکردید ما روز قیامت پارتی شما میشن دست شما را میگیرن میبرن جنت دست شما را میگیرن جهنم نجات میدن کجا هستن نفهمیدید شما گمان میکردید آنها را که آنها شفاعت کن شفاعت و شما میشن الان کجا هستن قرآن میگه تو منم تکن فتنه کن نمی شود جواب نامطلوب آنها اینجا فتنه به جواب نامطلوب جواب زشت نمی شود جواب زشت آنها الا مگر این که میگوید والله ربنا ما کنا مشرکین اینجا همه قسم به ائمه خورده قسم به انبیاء و اولیاء خورده لیکن در معذر خدا به خدا قسم میخوره پیمان میگوید به خدا که رب ما هست ما با خدا کسی را شریک نکرده مشکنی و مشرک قیامت در محضر خدا شرک را انکار میکنه پس اینجا اگر شما بگید که تو شرک میکنی قبول میکنه شرک آنقدر نجاست دارد که مشرک نه در دنیا او را قبول دارد و نه در میدان محشر میدان محشر سال خدا ثم نقولو للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ها شفاءکم گمان کردین ها شفیع شما کجا نمیان شفاعت نمی کنن و شما را نجات نمیدن الله تعالی میگه فتنه آنها یعنی جواب زشت آنها نیست مگر این که میگه والله ربنا ما کننا مشرکین گوش کنید هیچ مشرک و کافری در دنیا اعتراف به کفر شرک خود نکرده هیچ مشرکی در هیچ قرنی از قرون گذشته و قرون حاضره و قرون اگر کسی اعتراض به کفر و شرک خود بکنه، چرا کفر و شرک چیز منفوریه لیکن مردم تشخیص نمیدن کفر را مردم تشخیص نمیدن شرک را متخصص کفر و شرک انبیا بودن عزیزان من اونها گفته شما شرک میکنید کفر میکنید قبول هم نکردن فردای قیامت هم مشرک شرک خود را قبول نمی کنند خب این مرحله اول بعد دیگه دوام آیا دو شرک ثابت میشه انظر و تدبران کتهم نگاه کنه ای پیغمبر چطور دروغ میگم برخیشیدن به ایمان و بل هم ما کانو یفترون او خب گم میشود از نصرت و مدد آنها اون معبودهایی که بودن در دنیا ابتلا کرده بودن یکی میگفت حفظ مرا نجات میده یکی میگفت امام مرا نجات میده یکی میگفت عیسی مرا نجات میده یکی میگفت حسین مرا نجات میده یکی میگفت ابراهیم خلیل مرا نجات میده یکی میگفت معین الدین کشتی مرا نجات میده یکی میگفت خضر مرا نجات نجات میده هر یکی برای نجات خود یک منبع درست کردن همه اینها گم میشوند و هم ما کانو یفترون تمام کره خاکی بگردی هر کس برای خودش یک منبع نجاتی درست کرده درست یا هر خطه افغانستان بری یک زیارتی یک منبع نجات ایران بگردی در هر قسمتش یک منبع نجات کنار دریا بری یکی خیط را برای خود منبع نجات کرده یکی این را کرده یکی غوث را کرده یکی عبدال را کرده هر جای نقطه هر مشرک برای خود یک منبع نجات تصور کرده و دست را بالا دست گذاشته که بله من پشتیبانی دارم من از ایران دستگیری دارم وظلانهم ما كانوا يفترون مگر خدا گفته شما را مولیدون چشکی نجات میده یا فلان امام و ایمه شما را نجات میده خدا گفته اونا بخانی شما نجات میکنی تمام اینها انسان انسانها خودشان ساختن مگه گفته خدا که الفرش دست شما را میگیره در دنیا آخر شما را نام میده از مالا گفته خدا و ما كانوا يَفْتَرُونَ تمام دروغ هایی که برای خود منبع نجات درست کرده بوده همه گم میشن این چیزی نیست نه آنجا عیسی ابن میاد برای نجات نه عزیر میاد برای نجات نه حضری میاد برای نجات نه امام میاد برای نجات هیچ چیزی آید. شما عالمی باورتون هست حالا میفهمید آیت تو چیز بیان میکنه همه دنیا برای خود من به نجات تصبر کرده هیچ خدا نمی اینها هر از خدا نجات نمیاد مجرم خدا را کسی می مجرم مشرک را خدا محاکمه می کند این ایمان انکار شرک می الله اللہ تعالی میگه خب کجا هست نمیان عیسی ابن مریم چرا نمیاد شما را نجات نمیده ما بیم قرآن آزاد میگردن و من من یستمع الیک زج درجه اول تکلیف بعضی از این مشرکین فصالحة استماع کنن کلام شما را شمارا شما به طرف تلاوت شما استماع کنن لیکن بر اثر اناد بر اثر کوف بر اثر احانت من بین شما در دل آنها غلاب قرار دادم و جلنا من قرار دادم بر دلها اینها غلاف رای خطرناکی که تا رو کلام را و در گوشای آنها بار ای بارها تشریح کردم اگر ببینن هر آیه را لا یؤمنو بها ایمان به اون آیات نمیارن تشریح غیر تشریح حتی اذا جاوکا تا اینکه غایت غایت اجتماعی اینا میمیرن استماع میکنم به جانب شما لیکن من در دلی بر دل بر دل های انقلاف خلاف اناد را حد را احانت را من قرار دادم و بر گوش ها بار من قرار دادم اگر ببینم هر آیه ای را ایمان نمیارم بیان تا اینکه آیم به محضر شما میرسن از دور صدا میشنم اینجا میان به محضر شما یجادلونکا خام مجادله و خصومت میکنن با شما به این طریقه تشریح مجادله میگویم کفار نیست این چیزایی که محمد تو خانی الا اساطیر الاولین اینا افسان های قوم های گذشتگانن تو خود را نبی میدانی آنچه را میخوانی و یه الهی میدانی الله تعالی پیغمبر را هم احانت میکنن قرآن را احانت میکنن قرآن را افسانه و ترانه میگوین اینا هنوز من هدایت کنن تا به منظر شما میان شروع میکنه مجادله را به این طریقه که میگوین کفار نیستن این چیزهایی که تو تلاوت میکنه محمد الا ساتیر الاولی اینا افسانهای قومهای اولان و ما و هم ینهون عنه تنها به گمراهی خود اتفاق نمی دیگران را هم ناهی میشن از آیات و ینعون عنه و خودشان هم منفرد می شوند از آیات دیگر مردمان را از اتباع پیغمبر و قرآن هم ناهی جلوگیری می کنند و خودشان هم از این قرآن دور می رند ینهون الناس عن اتباع محمد او القرآن والقرآن و عنه و خدا هم دور میشن درجه خالص درجه اول جدال می کنن دیگران را مانه می شون فنگو تلا تسمعو لهذا القرآن و خود هم و خود هم در جسه دور می شوند از قرآن یعنی از انهو دور می شوند از قرآن منشرف می شوند از قرآن این بدبخت ها سمر اولین ها این یهلکون اللان کسان مایشون اینا حلاک نکردن مگر خیشتن را لیکن شعور احمقی خود را ندارن شعور ندارن که ما خود را داریم بدبخت میکنیم حلاک میکنیم قرآن قرآن را اساطیر و پیغمبر را افسانه خان میدانیم الله تعالی میگه اینا خود را بدبخت کردن بله شعور شد اینا حالات نکردن مگر جانهای خود را لیکن شعور هم ندارن که ما خود را بدبخت کردیم قرآن را اساطیر گفتیم پیغمبر را ساهر پیغمبر را مفتری افسانه خان گفتیم تحقیق اخری فلا ترها اذ تو حلا النار اگر تو می ای پیغمبر هنگامی که اینها می میشوند بر آتش جهنم اگر تو می دیدی اون لحظات اینها است داده شوند بر آتش جهنم کنار آتش جهنم اینها را توقیف کنند تو لرأیت امرا عظیما شما یک امر بسیار بزرگ را مشاهده میکردی یک سانحه بسیار بزرگ را شما می میکردی در حالی که فیق فقال میگویند اینا یا لیتنا نردو اے افسوس ما اے خواب بر سر ما که رد کرده می شدی افسوس که رد کرده می شدی یک مرتبه ما به دنیا ارجاع داده می شدی و اے افسوس که لانو کرده بو به آیات ربنا ما تک نمی کردیم آیات رب را و نکون من المؤمنین او مؤمن می شدیم چه حسرت ها اللہ تعالی میگه این حسرت زبان آنها و حالتی که بر آنها طاری میشه ترحکهم ذله ذلت و خاری آنها را در دل میگیرد بلکه نتیجت اینه بدا لهم ما کانو یخفون من قبلو ظاهر می شود برای آنها آن چیزی که بودن احساس می کردن آن را مخفی من قبل و در دنیا اینجا یجدونه یخفونه به معنی یجدونه مخفیه ظاهر می شود برای آنها اون عذابی که در دنیا فکر می کردن که عذابی نیست مخفیه برای آنها ظاهر میشه یعنی عذابی که در دنیا یخفونه به معنی یجدونه مخفیه احساس می کردن که اون مخفیه نمی آید همون چیز برای آنها ظاهر قبل در دنیا او را احساس می کردن که مخفیه نمی آید و ردو ولو ردو حکم در شما است خب این که خلاف رحمت و تنعم خدا هست شرعه آره، را التماس میکنم میگن فرجینا نعمل صالحا ربا برگردان به دنیا دیگه میریم خوب نیکی میکنیم دنیا اللہ تعالی میگه خب رحمت تقاضا میکنه که اینها را ارجاع بده اللہ تعالی میگه من میدانم اگر اینها به دنیا هم برگردانیده بشه باز همون دیگه هست و دروغ میگن ولو ردوا لعادو لمن هو عنه اگر اینها ارجا داده بشون به دنیا البته برمیگردن خود میکنن برای اون عمل حائزش کی که نه شده بودن از اون عمل حائزش بعد اینا میرن شراب میخورن زنا میکنن کفر میکنن شرک میکنن بدعت میکنن نفهمیدی؟ ولو ردو لعادو لما نهو عنه برای اون آمال های زشتی که در دنیا نهی بودن یعنی برای کفر و شرک و شراب خاری و زنا و تمام کارهای زشت که در دنیا نهی بودن اینها عود می کنند و انهم لکاذبون اینها دروغ میگن که اگر ما رد کرده بشویم فرجنا نعمل صالحا اللہ تعالی میگه دروغ میگن دو مرتبه اینا این مجرمان وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا اضافه انکار توحید و رسالت ہم آدر دیوان ہم ملکیان قیامت را قبول لگا قالو می گفتن نیست زندگی حیات ما هی زمیرش برمیگردد حیات ما نی زندگی ما مگر زندگی دنیا ما فقط زندگی ما زندگی دنیا هست و ما بمبعوثین ما اصلا حشر کرده نمی شویم خیلی جانی بودن توحید را انکار کردن رسالت را انکار کردن قیامت را هم منکر بودن جنایت اینها در بالاترین نقطه است اصول سلاسه دین را اینها منکر بودن نه اعتراف به توحید نه به رسالت نام توحید بود نام توحید نیست اینکه ما بغیر ما مواحدیم و ما توحید را قبول داریم شرک را به ایمان تشخیص نداده که خود را مواحد میدن و در قیامت هم شرک را انکار میکنند ولو ترا اگر دیدی ای پیغمبر هنگامی که میشوند برای حساب و کتاب به محضر رب العالمین به محضر رب خیش تمی دیدی امرن عظیما جزا ہے اونجا که تدلیل مجرمین اللہ تعالی به پای حساب وقتی گوید میگوید علیه صحاظ بالحق آیا این زندگی بعد از مرگ مگر حق نیست قالوا بلا و ربنا میگم بله بله به پروردگار من قسم است قسم رب قسم در دنیا به ایمان همه قسم خورده بین امام و بین پیغمبر و بیان نبی فردا هر جا هر جا والله ربنا والله ربنا به قسم میخوره میداند اینجا قسم باید به رب قالوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله تعالی میگه بچشید اون عذابی را که در دنیا شما منکر آن بودید شما در دنیا منکر این عذاب بودی رب بچشید قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله خاسران ابدی هستند آنهایی که تقدیم میکنن ملاقات رب را در قیامت اونا که اعتقاد ملاقات رب را ندارن کفار همین طورنی اعتقاد ملاقات رب را ندارن خاطران ابدی هستن آنها که تکذیب میکنن ملاقات رب را در قیامت حتی این بدبختی آنها و این تکذیب آنها تا جا قیامت گرفتا دم من حتی ادا جا کم و بغتتا تا اینکی میاد بران ها قیامت بدون اطلاع سبلی قالو ندامتا می گوید یا حسرتنا علاما فرتنا فیا اے حسرت ما کجائی بیا بر آن کتائی و کتایی که ما دربار قیامت داشت ما تن در فکر قیامت نبودین قیامت آمد حسرت ما بیا بیا بیا بیا یا حسرتنا احفری علاما پرتنا فیا بر آن کتائی ای هایی که ما درباره قیامت داشتیم ما مستریه فرتنا جمله را به معنی مستر میکنه و هم یعملون و زارهم یوم علا ظهورهم در حالی که اینها حمل دارن گناه های خیش را بر خود هر جنایتی کردن اونها تصویر دارن دوبارن سبحان الله خدا نجات بده در حال اینها بارن حمل می کنن گناه و بارهای گناه را بر پشت خیش الا سا اما یذرون توجه داشته باشید خیلی بده اون بارهای را که اینها دارن حمل می بارهای گناه بار گناه بگردن اینها خیلی بار بدیه نیست حیاتی دنیا و مغرور نباشید برای بهار دنیا نه دنیا نه نبی ذر دنیا نبی مال دنیا مغرور نباشید که متاع قلیل است نیست حیاتی دنیا الا لعب و لهب چهار قدن بازی میکنه و ملیون ها قدن تماشا میکنه شب آی شب روز روز میدانهای پوتگان جهان برپان لعبون و لحبون باور کنی مل حیات الدنیا الا لعبون و لحبون یک باقی بیهودا و یه تماشای بیش نیست البته دار آخرت خیر للذین یتقون دار آخرت هزاران درجه بهتر است میلیاردها درجه بهتر است لیکن برای آنهایی که از کفر و شرک اجتناب می کنند برای آنهایی که امتصال امر خدا می کنند برای آنهایی که اجتناب از مناهی می کنند قیامت هزاران درجه ها درجه بهتر اپنا تا تاقلون اغل شما کجائے شرا اغل نہیں کنید قد نعلم انه لا يحزنك قولون تسلی برای پیغمبر ما میدانیم پیغمبر زمین زمین شانی نست است البته شما را مغموم می کند اون هر پایستشی که این ها می گویند اون سهتا و مسئولی که شما را می کنند منم میدانم که شما مغمومید ابو جهل شما را ساحر و کاهر و مفتری و مجنون میگوید من هم میدانم که شما این حرفها شما را مغموم دارن میکنن لیکن ای پیغمبر افی مشکان اینها در حقیقت ذات شما را تکفیف نمیکنن ببین تسلی پیغمبر را اینها ذات مقدس شما را عیب نمیزنند اینها آیات من رب را وقتی قبول ندارند ذات مقدس شما را که تالی آیاتی اینها ساحر و کاهن مجنون و دیوانه میگن سوچ را آیات من تقدیم میکنند فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ كَاذِبًا إِنْ ظَنَّ مِنْ شَمَرَا تَشْدِيدُ النَّبِيِّ الْقُرْآنَ وَلَا كِنَّ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ این ظالم ها آیات بزرگ خدا را انکار می کنند آیات اللہ را انہا یشدون می کنند این آیات الهی حسن که بعد بخاطر آیات الهی شما تلاوت می کنید و می پذیرید مورد احانت قرار ای ورنہ ذات مقدس شما را تکسیب نمی کنند شما صادق الامین این تسالیه ملکت قدمت رسول من قبل به تحقیق تکلیف شدن پیامبران قبل از شما برو آنها صبر کردن بران تکذیب هایی که شدن از هر جهت تکذیبشون کردن بر تمام تکذیب تکذیب کنندگان آنها صبر کردن و دو اونم بیا قبل از شما شدن همیشه قبل از پیغمبر نبیه بعد از پیغمبر دیگه امام ما می بیاد و صحیفه بیاد نیست امام معصومی بعد از شما قبل از قرآن چقدر میگه ولقد رسل من قبلك انواع ما كذبوا شدن تا اینکه آمد برای اون انبیاء نصرت ما چیم آمد نجات دادیم انبیاء را دشمنان را مار پیچ کردیم توی جهنم لیکن وعده ای که منم با شما کردم لا مبدل لکلمات الله هیچ قدرتی نیست که تبدیل کند وعده های خدا را الله وعده کرده حتی محمد انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد این وعدهای حق خدا را مبدلی نیست هیچ قدرتی نیست که کلمات الهی را وعدهای حق خدا را تبدیل کنند روز نصرت شما میاد این همه ابو ها را در قریب بدر سرنگون میکنم بعد از دو سال بعد از شیش سال دیگر تمام مکه را در اختیار شما میارم ده سال تو نمی کشد حجاز تسخیر میشه ایران و روم تصویر میشه همه میاین زیر دست و پای شما ها و میگی مجاهدین خدا نصرت نمی کنن صد درصد مجاهد کامیاب هستن روسیاهی برای همکار بوش و بلر از دنیا تا آخرت دوام دارن انشاءالله انشاءالله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ البته آمده پیش شما پیغمبر علیه الصلاه و السلام اخبار مرسلین اخبار مرسلین آمده من داستان بیان کردم که انبیا چقدر مقابله و مبارزه کردند و کامیاب شدند شما هم مقابله و مبارزه کنید کامیاب کامیابی و امکان کبر علیکا اب آپ پیغمبر را تسلی میداد ایراد اینا بر پیغمبر گران تمام میشه به جهنم میرن الله تعالی میگه چیزی که در اختیار شما نیست را حسرت شنید اگر شما قدرت داری بری تو آسمان دلیلی بیاری دینا را تصمیم کیا توی زمین شما که چی قدرت داری این که اینها میکنن بر شما خیلی گران تمام میشه من میدانم بله چرا حسرت میکنی چیزی که در اختیار نداری هدایت اینها زلالت اینها در اختیار شما نیست چرا علکی خود را خسته میکنی و ناراحتی و انکان کبر علیک ارادم اگر خیلی گرانه بر شما ای پیغمبر اے مشرکین تو پس اگر استطاعت داری که طلب کنی یک نردبان نفکن یک سوراخی را در زمین یا نردبانی طلب کنی در آسمان از داخل زمین بیاری برای اینا یا اقبال آسمان یک نشانی برای قبول تو محبوب ہے رب کو قدرت شما نہ در زمین کو در آسمان اگر شما قدرتی داری که داخل زمین برید و یک معجزه بیاری تا اینها تسلیم بکنن تسلیم بشن یا قدرت داری نردبان بزن برو در آسمان باز برای اینها دلیلی بیار تا ایمان بیارن و هیچ دریق نکن بفرما شما هیچ اختیاری نداری نه اختیار داخل زمین رفتن را داری و نه در آسمان و نه اختیار آوردن معجزه را نه از آسمان نه از زمین هیچ چیزی شما نداری چرا ناکر حسرت اگر استطاعت داری که طلب کنی یک سوراخی را در زمین یا یک مردمانی را در آسمان و از این زمین و از این آسمان بیاری برای اینها یک دلیلی که ایمان بیارند و فقط الجزا مقدره بفرمایید البته مشیت الهی اگر بشه اینا را تصمیم بکنه میکنه لیکن مشیت الهی جبران نیست اگر خدا میخواست جبران ایمان اینها را و چیز مفهوم چیه جبران ایمان اینها اگر خدا میخواست با قدرت قهری البته خدا جمعی کرد آنها را بر هدایت لیکن چنین نکرد برای چه حکم؟ تاکه امتحان کنه اگر خدا بخواهد ایمان اینها را جبرن اینها بر هدایت میتونه جمع کنه هدایت اینها را جبرن خدا بخواهد خدا قدرت دارد لیکن سنت خدا این نیست تا امتحان کند که با اختیاری که خدا به بشر داده کی با اختیار خودش ایمان را قبول میکنه و چی قبول نمیکند پس ببین ای پیغمبر فلا تکونن من الجاهلین شما نادان نباشید چیزی که در اختیار شما نیست حسرت میخورید دست از نادانا خیلی اراد میکنم بر شما خیلی گرانه انما یستجیب الذین یسمعون جز نیسته که میپذیرند جواب میدن آنهایی که گوش میکشن آنهایی که استماع میکنن و هدایت اولین فلش انابت و استماع اینها که نزدیک آیات الهی نمیان تو برای هدایت اینها چقدر داری غم میکنی یستجیب معنی یجیبو هست مولوی صاحبان جواب میدن آنهایی که میشنوند منیبا او مردها حشر می کند آنها را اللہ تعالی و کافرها را تشویده دو مردها کافرها را چکار کرد دو از این موتان را کفار یہ مردگان خدا جمع کرد چرا مردها را کفار را به بردها تشبیه داد شیوتی جان اونجا نوشته هم بهم فی عدم سما تشبیه داد خدا کفار را به مردها در آدم سما اما تو ایک مردان نمیشن کافرن همان مشکل ناراحت نہ باشی اگر اعتقاد اجتماعی موتاداری داشته باشی بل من اعتقاد والموتا یباتهم اللہ ان کفار کے مردن دینہا را خدا حشر می کند ثم الیه یرجعون بعد از حشر به بارگاه خدا ارجاع دادمی شوان شوند شیطی جانم قائل اسماء موتا هست لیکن اینجا کلمش کار کرد که شبهم بهم فی عدم اجتماع تشبیه کفارا کفار را به مردها در عدم شنیده. وقالوا لولا نزل علیہ آیت من ربی شکوہ چاروں نامی گفتن کفار چرا بر پیغمبر آیه نازل نمیشه طوری که ما میگی از این آیه مراد آیه مقترحه آیه که ما میخواییم از جانب ربش قول بگو بینا ان الله قادر علی ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون به درستی اللہ تعالی قادر است که نازل کند یک آیت فرمایشی لیکن اکثر اینها نمیدانند چیزی را نمیدانن انجام آیه را اگر آیه فرمایشی بی آید اگر معجزه مطلوبی بی آید اون معجزه ای که شما میخواهید شما همین زدی نمیپذیرید گردن شما را من ما پیچ میکنم شما نتیجه آره نمیدانید چرا این سنت الهیه اگر آیه فرمایشی و موجزه فرمایشی آمد هر که قبول نکردی که زندگی نداره اشفانه علیه السلام شطوری از سنگ خانه خواستن شطور که آمد اونها اعانت کردن خدا داغونشون کرده بودشت اینها نمیدانن انجام آیا را که اگر آیه فرمایشی بیاید اینها تباه و برباد میشوند بهشون مهلت داده نمیشود اینم دلیل توحید عقلی پنجم هست و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه الا امم امثالکم ایشونی مفسرین در مورد این آیه دو رای دارند بعد مفسر میگن که قیامت فقط انفجن حشر میشه و از این سجن حساب و کتاب گرفته می شود فرشتان هم عشق می شود دیگه مخلوقات الهی دامها و دده و فرندها و این و غیره و غیره عشقی نه یک سری مولانا که تقریبا بیشتر اینه که همه چیز را خدا حشف انس و جن و ملک و غیر انس و جن و ملک دیگه مخلوقات را حشر می حساب و کتاب می حتی انتقام گوشمند بدون شاخ را از شاخی می بعد دستور می شود برای آنها که غیر انس و جنن که همه توابشی رو و همه می انس و جن و ملک باقی می انس و جن برای انعام و عذاب باقی میمانند ملک که عذابی ندارن برای خدمت باقی میمانند و خب فرشتگان اونجا هم خدمت میکنن در جهنم یه قسمتی کار میکنن در جنت یه قسمتی کار میکنن علیه ملائکتون غلادون شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما بین خاطر این آیه را آنهایی که عقیده حشر دارن اینطور معنا میکنن نیست جنبنده در زمین و نهیت پرنده ای که تیر دارد به دوبات دو بال خودش مگر ملت های هستن مثل شما جماعت های هستن امثالکم مثل شما که در حشر و نشر و آنها که قائل نیست اونا تن گروه های هستن مثل شما در مملوکیت و را مرزوکیت همه مملوکان همه مرزوکان یا در مالکیت و در رازوکیت ما پرتنا فی الكتاب من شیئن تامین حشر و نشر کل جان ما کوتاهی نکردیم در لوح محفوظ در هیچ چیزه یعنی دفتر ملائکه یا لوح محفوظ همه چیز را ما در کتاب در دفتر آمال نامه های شما و آن مخلوقات یا در لوح محفوظ همه چیز را ما احفا کردیم ما کم کوتاهی نکردیم در مکتوب کردن هیچ چیزی هیچ کوتاهی ما نکردیم ثم إلى ربهم يحشرون همه به طرف رب خیش حشر کرده میشن اولین آخرین إلس جن ملک حشرات موجودات ابن عباس اعتقاد دارد که حشر بهائل همون مرد بهائل موت البهائم حشرها جامع البیان تو این کتاب مراد لوح المحفوظ است همه چیز در لوح محفوظه یا من نامه انسان اونایی که تکذیب میکنه آیات ما را سمون حرن بکمون گنگن در از این خاطر توی تاریکی ها هستن تاریکی کفر شرک بدعت زلالت زنا اشرافخاری دزدی کلاهبرداری هر گناه یک ظلمت است عزیزان من هر کورن تاریکی آنم من یشاء الله یذلله جباریت هر کسی که خدا بخواد و اثر اناد اون گمراهیش را تو یذلله او را گمراه میکند و هر که خدا بخواد هدایت او را به خاطر انابت و طلب هدایت قرار میدهد خدا او را بر صراط مستقیم دلیل توحید علی سبیل اعتراف من الخصم دلیل ششم مشرک مکه را نگاه کن چقدر موحد است و مشرک زمان را نگاه کن قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله او أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين اگر مسئله الهه می خاندی دیگر ضرورت نبود که من اینجا توضیحات بدم لیکن اینجا توضیحاتی میدن که توی, این صورت یاد ہے مشرک مکه یا بگین مشرکین عرب در شدائد بر و بحر یعنی مشکلات سخت چه در زمین باشد یا چه در دریا فقط خدا را فریاد وقتی ابرقه اشرم بر مکه حمله کرد برای تحریب خانه خدا عبدالمطلب غلاف خانه کعبه را گرفت و ملتزم چپی و چیخ کشید و خدا را فریاد زد که من قدرتی برای حفاظت این بیت تو خدا ندارم انا رب الابل وللبیت رب یحمیه همه اهل مکه را گفت بل کنید مکه را خدا را با این پیلها رو کنید کار ما نیست این پیلها را ما بتونیم جلو گیریم الله تعالی کار آنها را تمام کرد و کل مشرک مکه در شدائد بر بر رو فقط خدا را صدا میزد همین وقت خوشحالی دیگه هم حضرت ابراهیم جان را حضرت اسماعیل جان را خبول را این بزرگان خدا را هم صدا کی میزدن اللہ تعالی دیگه و نامردهای وقت وقتی کشار سخت منت صدا میدنی و تمام غیر الله را فراموش میکنی وقتی مثلا کمی سخت دیگر را صدا میزنی یا خوشحالی بلند میشید میگید امام بیاو و مینشینید نام دیگران بدهن شمایه همیشه فکر و خیال شما به همین دیگرانه عجب نامرد روزگاری دیگران را برای خود مشکل گشا و حاجت روا در خوشی میدانی وقتی اشار سنگین غیرتمندی که را صدا نمیزنی خب اون مشرک زمان نزول قرآن لیکن مشرک زمان ما این اینقدر نامرد است که در سختی یا در خوشی غیر خدا را صدا حتی با کمال جرأت بیادبی میگن که غیر از صدا کردن علی از هر قسم خانید نمیگن غیر از علی خان کمک ننگست کمک از غیر از تو علی ننگست یا اگر کسی از خدا کمک بخواد هم ننگه واقعا ظلم عظیمیه گوش کنید قول بگو پیغمبر ارائیتکم خبر بدهید شما ای انسانا ان اتاکم عذاب الله اگر بیاد پیش شما عذاب سخت خدا یک صورت او کم ساعتو یا بیاد پیش شما قیامت که مجمع جمعی عذاب همه عذاب را در خودش جمع کرده اغیر الله تدون آیا غیر خدا را میخانید فریاد میزنید ان کنتم صادقین اگر شما راست میگید در دعوای شرک و خاندن غیر الله در دعوای شرک و خاندن غیر الله و شما راست میگید آنها مشکل گشا عادت روان فشار سختی که بیاید شما غیر خدا را میخانید و توجه داشته باشی لا لا لا جوابین لا لا ما مشکلات سخت قیامت یا عذاب سخت الهی غیر خدا را نمی خانی بل ایاه تدعون بلک خاص الخاص فقط خدا را میخانی و ایاه تدون ختمش کرد نه نه این لا لا جوابه بل بمانه بلکه ایاه فقط خدا را تدعون شما میخانی فیخشف ما تدون الیه پس دور میکنه خدا اون بلا را که شما خانده اید خدا را به طرف رفع بلا اگر خدا بخواهد و تنسون ما تشریکون فراموش میکنید اون سد و شست یا این مرا که شما در خوشی با خدا همراه می کردید و تنسون ما عرض کردم این مشرک مکه اینطور بوده مشرک زمان ما در هر مشکل خاندن غیر الله را فراموش نمی میکنن میکنن نه نامرد نیست اونا نامرد بودن فشار که سخت است تنها خدا را صدا میشن اگر فشار کمه دیگه دوستان خدا را هم صدا میشن قرآن شاید بلنا شما غیر خدا را در شدایت نمی بل ایاه تدعون پس اون خدا بخواهد دور می کند اون عذابی را که شما خدا را به طرف رفع او خانده اید اگر و وطن سونما تشرکون کاملا فراموش میکنید آنها ایراد که در خوشی با خدا در خواندن شریک میکردید ولقد ارسلنا الهم من قبل تقیید دنیایی ما فرستادیم به طرف امتها قبل از شما رسولان زیاد رسولان زیادی را ما قبل از شما به طرف اممها فرستادیم فکذبوا همه اون امم ها پیغمبران را تکذیب کردن فشمر تکذیب فاخذناه بالباسا من گرفتم اول اینها را بالباسا به تنگ دستی و فقیری و ذرا به ضررهای بدنی تا شاید اینها تدرک کنند لعلهم حکمت اخر لعله یتضرر اینا که میگن تضرر کنم گرسنگی آوردم بلاح بر بدن اینها آوردم مریضی آوردم لعله یتضرر تا اینها تضرر کنن عاجزی کنن از کفر و شرک توبه کنن و کفر و شرک آنها معاف میشن لیکن نکردن فلولا اجزاهم باتنا تضرروا ببینی لولا بر این تا رو داخله چرا هنگامی که عذاب ما آمد برای نها به صورت گرسنگی و مرض رو نکردن فلولا تضرع جاه باسم چرا رو نکردن وقتی عذاب من آمد عذاب کوچک کچک من آمد لیکن از این عذاب ها متاثر نشدن از باسا تنگ دستی و ذرات متاثر نشدن بل قصد هم بلکه سخت شد دل آنها و زین لهم الشیطان ما کانوا منون و مسین کر برانا شیطان اونا مال کفری و شرکیانا تانها انجام می دادن اللہ تعالی میگه اول من اینها را به و در را مبتلا کردن که روح کنن اینها نکردن تزار شیطان آمال کفری شرکیانا را برانا مسین وقتی خوب کر گوش و من ایت نعمت را براشون باشد نخورید و بگردید این امتحان سخت الله تعالی برای مشرکین و برای کفار در نعمت را باز کرد قرآن میگرد اللہ برای گوش امتحان سرکی فلولا فلما نسو وقتی نا پراموش کردن ما ذکرو بی اون ایمان توی را که تذکر داد به ایمان توی در طرف خدا من باز کردم بر سر اینا درهای هر شیرا در درهای هر شیرا در پول در مال در عزت در حکومت در هر شیرا من برای اینها کردم سبحان الله این امکان شد حتی اذا فرهو بما اوتو تا اینکه بسیار مغرور شدن به اون ناز نعمتی که به آنها داده شده بود فوری گرفتم آنها را اخذناهم بغتتن گرفت من آنها را ناگان پیدا هم مبلسون فورا آنها ناامید بودن از هر خیر محمد رضا خان هم در این نعمت برش از حق جهت باز تا جای دری شد که نوشتک می کردن از خدا به خبران به اسم الله حضرت همایون شهر شهر آریا مهر فنون ها آخر دیگه در عالم شدت از دنیا اینطور نبود بابا که دبدبه ای است هر در برش ما پول بلا امکانات ایران به طرف ترقی چنان قرآت میرا دختر و پسر در حوزه ها آبتنی میکردن خودش نوشته کرده که از آنچه که بر من اعتراض کردن آخونده ها این بود که من برای آسایش ملت ایران دختر و پسرها در تفریگاه ها و حوزه ها با هم آفتنی می کردن بر من این جرم من برای آسایش ملت این کار را کردم دختر و پسر در یک حوز آفتنی می کنن واح واح واح گاهی دختر بغل می کند و گاهی پسر بغل می کنن اونم در آب خب، این قرآن چیز زیبایی بوده حافظون خدا بنا حتی اذا فرحوا بما اوتوا وخذناهم بغتتا فاذا مبلسون همین آیه که تاخت و تاخت بر مردم ناظران توی دامی میفتن چطور میشن؟ توی دامی میفتن دیگه چطور میشن؟ فاذا هم مبلسون فوراً اینا نامید میشن از هر خیر فقط دابر القوم الذین ظلموا اون زمان که عذاب من میاد ریشه کن میشه کت کرده میشود ریشه قوم های ظالم از بیخ در میاد الله خدا نجات میده والحمد لله رب الله ملت برای تباهی قومها هم برای رب العالمین است الله تعالی میگه حمد برای رب العالمین است چطور من قومهای متمرد را مارپیچ کردم در دنیا فقط دابر القوم الذین ظلمون اونا که به خاطر کفر و شرک ظالم بودن ریشه آنها کنده شد والحمدلله رب العالمین ستایش برای خدا که رب العالمین هست و کامهای متمرد را برداشت میکنه. الحمدلله رب العالمین گوش در الحمدلله رب العالمین شورنی در الحمدلله رب العالمين که مجاهد جهاد دشمنان را یکی بعد از دیگری ماتیل چون کنند دلیل توحید عقلی لا سبیل اعتراف من الخاص این دلیل حقتم است قل ارائیتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم خبر بدید ارائیتم من اخبرونی شما خودتون خبر بدید اگر خدا بگیر سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یاتیکم به خدا شما چشم و گوش و غلب را بگیرد این قوای در راکه شما را بگیرد خب او مولویا قوای در راکه چشم و گوش غلب اگر خدا این قوای در را که شما را بگیرد من اله غیر الله چیه معبود غیر خدا یاتی کم بهی برای شما این مذکور را بیارد چشم بیارد دوش بیارد قلب درات بیارد چیه اله کی غیر الله هست الهی تکیه کا آستانی درست وقت ایمان کے شفادات قلان امام چشم دارند الله الله میگه اگر من چشم بگیرم دیگه معبود غیر از الله که برای شما چشم بینا گوش شنوا و قلب در راه بیارد حق نیست و ما قبول داریم و موشک که قبول داشت من يملك السمع والابصار فيقولون الله من يرزقكم من السماء أنا غير خدا مالك جسم گوش دیگه كثيرا را انظر كيف نصرف الآية خوب نگاه کن من چطور تبیین میکنم به چه طریقه زیبا بیان میکنم آیات وحدانیت خود را آیات بزرگی خود را آیات خدایی خود را آیات معبودیت خود را من چطور حیبا آن انظر انظر کیف نصرف آیات و بازم نگاه کن سمهم یستفون این دلائل را هم میشنون لیکن بعضم اعراض میکنن یستفون معنی یعرضون اعراض از این دلائل ها پند نمیگیرن قل اعاده دلی قل بگو ارائتکم ان اتاكم عذاب الله بغتتا او جہرتا هل يهلك الا القوم الظالمون خبر بدید شما اگر بیاد پیش شما عذاب خدا ناگهان یا علنا بیاد او آه، عذاب دارد میاد شما نظام بغتتا اینه که یک جد غیر زنه همه شما بری زیر سر هفت رشته نکند دوازده رشته کند دوازده رشته نکند بیست رشته کند بیست رشته نکند چهل رشته زمین را حرکت بده زیر رو کند شما را باطلوها بغتتن این جهرتن این عذاب خدا دارد میاد شما میبینید یک سیلی که سرش به آسمان دارد میاد شما نگاه میکنید کجا میخواید پراد کنید چیز هم قرار کنی به صورت یک باد خطرناک مثال مارا یک چند دقیقه باہر بھی گئی سبحان اللہ روی اسپال چلوی ماشین ہم دیگه ما دیگر چند دقیقه استاد که یک ذره نچران کار میکرد و دیداز و نه خود چشمه انسان سبحان الله خراب کردن میشون مگر قوم های صالح هر کس خلاق میشه زلزله میاد باد میاد باران میاد اینها برای قوم های صالح ظالم یعنی مشرک و کافر اللہ برای گناہات های کچھ کچھ کذاب نمیده گناہات بزرگ شر خوف ومان ارسل المرسلین اللہ مبشرین بیان لوات میں رسالات جواب سوال مقدر اگر شما رسول صادق می بودید مارا موجزات فرمائشی نشان می دادید اللہ تعالی میگه من مگر پیغمبر برای این که هرچی شما بخواهید پر استادن شما پیغمبر پر استادن شما را ادلاع کنن شما پیغمبر هارا اختیاردار موجزات میکردن ما نفرستادیم انبیاء بطرف به طرف امتا الا مبشرین و منذرین مگر تنها برای بشارت دادن و برای آگاهی دادن بشارت بدن مؤمنین را و خب، از عذاب خدا آگاه کنن فمن آمن و اصلا هر ایمان بیارد در انذار و تبشیر انبیاء و اعمال صالح انجام بدن اینا دو وسیله نجاتن فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون هر کسی این دو انرژی را این دو قوت را این دو نیرو را داشته باشد ایمان آمال صالح نه در دنیا و خطری دارد و نه در آخرت فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون برعکس والذین کذبوا بیااتنا اونا کہ تکذیب کن آیات تشریح و تکوین مارا میرت جان عذاب در دنیا گاہی و در آخرت حتما بما کانوا یفسقون بخاطر اینکه اینها فسق کردن فسق کرده یعنی چی اسیر بار طاعت بیرون رفتن جواب سوال خامس سوال این که اگر این رسول می بود کم از کم خانه اطلاعی میگشت کم از کم ساعت چند میلیونی داشت علنگوی کلا و مغرم داشت نبی میبود از همه امکانات را داشت هیچ چیزی نداری چطور نمیشه مشرک دیمان فکر میکند نبی یعنی غرق در ناز نعمت تو دنیا همه چیز در اختیاره و خب مشرک به ایمان همی فکر نمی کند مشرک اختیاردار دنیا و آخرت همین اماما را و همین انبیاء و همین اولیاء و همین فرشتگان را تصور نمی کند نمیگه همه چیز از عالم غیب میدن چه چیز از عالم غیب میدن فکر کردن مشرک به ایمان که هر کم نبی هست همه چیز در اختیار بود اللہ سارا کو بگو بینا نہ بگو بینا اللہ کولو لکم اندی خزائن اللہ من که مدعی نشدم که خزانه دار خدا هستم همه خزانه های خدا با من من کجا به شما چین حرفی زدم شما از من میخواید خانه اطلاع بیتون من زخرف دستبند و تلا میخواهید من نگفتم برای شما چین دای نکردم این غیر لازم نبی نبی برای انذار و تبشی این صفات لازم نبی ہے خزاندار دنیا خود الله خزاندار آخرت خود الله شما اعتقاد باطلی دارید که ہر کا نبی باشد ہر کا ولی باشد لہذا او همه اختیارات دنیا آخرت را دارد من کچی نے دائی نکردم شما من چیزی میخواید که من مدعی نیستم من ادعای من اینه من رسولم شما را بشارت جنت میدم من رسولم شما را از های دنیا و آخرت بر حذر میدارم شما خبر میکنم که اگر ایمان نیارید به عذاب دنیا و آخرت مبتلا بشید بسیط من اینه من کجا ادعا کردم که همه خزانه دار خدا هستم قول بگو بین قول لکم من به شما که نگفتم و نبی گویم که نزد من خزانه های الهی هستم باقی شما از من میپرسید که سال دیگر چطوره چیزها گران میشن ارزان میشن اونایی که ارزان میشن تما الان بفروشیم که گران و آنهایی که گران میشون الان نفروشیم بگذاریم دو سال دیگر بفروشیم یک به ده میشه ها چهار سال قبل غن ما کیلو ست من میگرفت حالا شده کیلو شیش ست میدانه چه ورنه این غنده های ایمانی را این تاجرها می بردن در مغازه خود محفی می کردن تو درها می بردن محفی می کردن که غند کیلوی ست تومن شیستد و پنجه تومن میشه در آن واحد روی هر کیلو پنجد و پنجه تومن فایده می کردن مگر غیب که هنوز هم نمی دانست هنوز ما برای پنجه ناراض شاید روز بیاد که دو هزار تومن میشه مگر دوره اگر کیلوی دو هزار تومن باشد مگه این سیتا غن نمیگیرند و نمیخورند بابا تریاک از یک تومن به چند ست هزار تومن رسیده هنوز این دود تلخ مردم میکشند و بالا میزنند غند بی شیرینی کیلوی ست هزار به شهم میگیرند و میخورند سیتا مگه میشه بدون غند زندگی کنند ها تو همینه از پیغمبر میپرسیدن که چی چیزهای گران میشه چی چیزهای ارزان میشه تو تو پیغمبری بگو تو پیغمبر الله تعالی گفت بگو بینا که من اتنا گفتم به شما که این دین خزائن الله و من هم لا عالم الغیب غیب هم من نمیدانم کدام چیز گران میشه کدام چیز ارزان میشه جای دیگه این مطلب را قرآن کرد قل لا کنت عالم الغیب لَسْتَكْسَلْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اگر من پیغمبر نے میدانستم تمام خیرها را من جمع کردم و به من ضرر هم نمی رسید حالان که همه خیرها با من نیستن و شما می بینید هر روز یک ضرری بر من وارد می شود روزی گشتم میاد پای من می گزه روزی مار میاد پای رفیق من می گزه روزی یک مصیبتی برای من میاد و روزی دیگر مصیبتی میآید من که نمیدانم غیب را باقی شما اعتراض میکنید که من نان میخورم و ازدواج میکنم و به بازار میرم من که ملکی نیستم من انسانیم هم نان میخورم هم به بازار میرم هم ازدواج میکنم ولا اقول لكم اني ملك من که به شما نگفتم من فرشته هستم ان اتبع ما یوحى من اتباع نمی کنم مگر اون دستوراتی را که به جانب من وحی میشم خدا به من هر چی میگه ابلاغ کن من ابلاغ میکنم من پیرو ما هستم حالا فرق خب فرق شما با من چیه شما هم که رسولی دم میخورید هم میخوابید زن گیرید امتیاز شما چیه خب. امتیاز من وحی هست وحی را اتباع میکنم خب دیگه چه امتیازی داری من دینا و شما من خدا آگاہی داده علم داده معرفت داده شما را نداده من دینا و شما کو لہذا خور باید پشت سر بینا بیائے درسته خور باید پشت سر بینا بیائے شما پوری دو من بینا مشعل هدایت به دست منه همه به دنبال من بیایید قل هل یسب الاما مثل شما والبصیر مثل من افلا تتفکرون همه شما کور من مسترد دار هدایت همه تو پشت سر من حرکت کنید تا از تاریکی ها وقتی ها نجات کنید شما مسیر را بلد نیستی من مسیر را بلدم بینا بیرد بیند از کجا بره کورها کتار بشتن پشت سر اون درسته؟ ها این فرقه من نه خزانه دارم نه غیب دانم نه ملکم من بینا و شما کن همه باید بگی بیایید پشت سر من حرکت کن من مشعلدار هدایتم این امتیاز من پیغمبر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين